rajim bismillahi rahmanir rahim masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama a wannan rana ta lahadi biyu ga watan fabrairu shekara ta 2014 wanda ya zo daidai da biyu ga watan rabi'u sani shekara ta 1435 bayan jira'an nan muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda aka saba dai shirin fashin rahama shirin ne da ke amsa tambayoyin da ko masu sauraro kuke aikowa kuma za ku aiko da sakonninku kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko akan sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifili bakwai sifili ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai akan lambar waya sifili bakwai sifili uku shida shida hudu ɗaya hudu biyar biyar wato sifili bakwai sifili uku shida shida hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zalika za ku yayi ko mana da sakonninku ta kan imel akan fatin rahama at yahoo.com ko kuma a fatin rahama akan shafin rahama radio na facebook suna sunana ana idris hassan wanda zan kasance tare da ku a wannan rana kuma kamar kullum dai muna tare da shi malaminmu a dr sheikh muhammad sani umari jalemo malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة muhammadin wa ala alihi wa محمد وعلى آله وصحابته yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a dan adam har kullun cikin gazawa yake babu abin da zai yi biya ni'imomin da ubangiji ta alaye masa babu abin da zai yi ce ya sauke dukkan haƙƙin da yake kansa na ubangiji ta ala saboda ka a kullun cikin roƙon Allah ta ta'ala yake yafe masa kurakuransa yafe masa laifuffukansa ya kuma kankare masa abin da ya sani da wanda bai sani ba na laifukan da ya yi ya kuma yafe masa gazawarsa idan annabawan Allah su karan kansu sukan nuna cewa su masu gazawa ne dangane da ubangiji sukan ji cewa su masu laifi ne a gaban ubangiji suna neman Allah ta'ala ya zafarta musu ya yafe musu to ina ga waɗanda ba annabawa ba Allah ta'ala ya larabarta mana cewa annabawansa da dama manya-manya cikin ulul azumi mai rusul sun nemi gafarar ubangiji sun nemi yafiyar ubangiji akan abin da suke ganin sun zalunci kansu a cikinsa sun nemi Allah ta'ala ya yafe musu ya gafarta musu ya musu rahama annabi adam alaihi yayin da ya ci itaciya shi da hawa bayan Allah ta'ala ya hana su su ci a gidan aljanna daga baya suka gane kuransu suka daga hannu suka yi addu'a rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin suka ce ya ubangiji mun zalunci kanmu zalamna anfusana wa illam taghfir lana har idan baka gafarta mana baka ji kanmu za mu zama cikin asararru kaga annabin Allah ne annabi Adam annabi ne mukallam wato wanda Allah ya magana da shi kai tsaye kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma gashi yana cewa zalamna anfusana mun zalunci kanmu haka na annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya matsa da addu'a ko ya matsa da roƙon Allah ta'ala ya kubutar masa da ɗansa bayan ubangiji ta'ala ya hukunta cewa ɗan nan nashi yana daga cikin halakakku kafirai Allah ta'ala ya nuna masa cewa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm yace ba fadanka bane ko baya daga cikin iyalinka saboda a igiya ta imani ko igiya ta ainihin musulunci ta raba tsakaninku da shi ko da kuwa kai ka haife shi to yanzu tamkar ba ɗanka yake ba saboda ka shi mutum ne wanda aikinsa ba mai kyau ba kada ka rika tambaya ta abin da baka da ilimi akan sa ka waye gari daga cikin masu jahilci annabi annabi nuhu alaihi salam ya nemi Allah ya tsare shi a bika an asala kama laysa salibi ya ilu wa illa li wa tarhamni a min kasiri ya Allah ina neman ka tsare ni in roƙe ka abin abinda bani da ilimi a kansa idan har baka yi min rahama baka ji kaina ka gafarta min to zan waye gari cikin asararru to kaga annabi nuhu annabin Allah ne yana da cikin ulul azmi minar rusul shine farkon manzanni da Allah ta'ala ya aiko amma shi karan kansa yana cewa ya ubangiji idan baka gafarta min ba baka ji kaina ba yana roƙon Allah gafara yana roƙon Allah jin kai annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ga ba Isra'ili da bakibdi suna fada ya je ya nafshi bakibdi din ya mutu fa kazahu Musa faqaba alai daga baya ya gane cewa yayi fushi da wuri ya kamata ya yi bincike ya gane cewa mai yake faruwa kuma ya gane cewa shi wannan ba isra'ilan da gaske shi ake zalunta ko kwa a shi karan kansa dan ta'adda ne daga baya ya gane cewa wannan mutum da yake kokarin karewa fada ba mutumin kirki ba ne gashi kuma har ya yi kisan kai a dalilinsa ya ce yace hu min amalin shaytan wannan abu da ne aikin shaiɗan ne duwun aduwwun da mubin shaiɗan babban makiyi ne mai batarwa kuma mai bayyana yayyasa ga muminai sai ya koma ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la yace ya ubangiji na zalunci kaina ka gafarta mu annabin Allah ne ulul azumi ne minar rasul ira ɗaya cikin manya-manyan manzannin Allah shugabanni guda biyar amma gashi shi karan kansa yana shelantawa yana cewa inni zalamtu nafsi na zalunci kaina annabi ibrahim alaihi salam cikin addu'o'in da yayi da zai atbu an yaghfira li khati'ati yawmiddin ubangiji na shine wanda nake kwaɗayin ya gafarta min kuskure na ya gafarta min kuskure na ranar sakamako annabi ibrahim alayhi abul anbiya uban annabawa duka khalilun rahman wanda badadayin Allah ne wattakhadha Allahu ibrahima khalila kamar da Allah ce ubangiji ya rike ibrahim a matsayin badadayi su biyu suke da wani matsayi shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama banda su ba wanda ya kai wannan matsayi shine annabi shine mai martaba ta biyu bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu kuma wani annabi da ya kai annabi Ibrahim to annabawa da aka rika yi da daman su daga tsatson sai suka fito shi yasa ake ce masa abul anbiya amma ka ji shi karan kansa abin da yake faɗa ki cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmati shi Allah shi nake fatan ya gafarta min kuskure na rana gobe kiyama to idan har annabi ibrahim shi karan kansa zai rika wannan addu'a duk da matsayin da allah ta'ala ya bashi duk da martaba da daraja da falala da ɗaukaka da allah ta'ala ya masa amma duk da wannan bai gushe ba yana addu'a yana fatan ubangiji ta'ala ya dai gafarta masa kurakuransa annabi yunus alaihi salam lokacin da ya tafi yana mai fushi ga barin mutanensa yayin da ya ga sun ki imani Allah ta'ala ya zarge shi dan me zai tafi ya basu ya jefa shi a cikin cikin teku cikin duhun dare cikin cikin kifi a lokacin ya koma ga Allah yana mai tuba fanada fi ta Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz ya yayi kira ya ce ya ubangiji la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimi ni na kasance cikin masu zalunci wanda suka zalunci kansu annabin Allah ne amma yana wa cewa ya zalunci kansa annabi Dawud Allah ta'ala yake ga mana fastaghfara rabbahu wa kharra an wa ana lokacin da Allah ta'ala ya jarraba shi ya zama na bai ci jarrabawa ba ya yi hukunci ba tare da ya tuntuɓi ɗaya abokin usuma ba daga jin magana ta ɓangare ɗaya yanke hukunci daga baya ya fahimci cewa mun fitine shi ne wato mun jarrabe shi wa zanna dawudu annama fatanna fastaghfara rabbahu ya nemi gafarar ubangijin shi wa kharra raki'an an wa'ana ya fadi yana mai ruku'u yana komawa ga Allah wato ya fadi yana mai sujada yana mai komawa ga Allah sai na abubakar lokacin da ya ce ya rasulallahi allimni du'a an ad'u bihi fi salati koya min addu'ar da zan rika yi a sallah koya min addu'ar da zan rika karantawa a sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallah ka rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran faghfir li maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ya ubangiji na zalunci kai na zalunci mai yawa faghfirli maghfiratan min indika yi min gafara ta musamman daga wajenka innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu mai gafarta zunubai sai kai innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai yawan gafara ne mai yawan jin kai sayyidina abubakar duk da matsayin da yake da shi da martaba da daraja da ɗaukaka da kusanci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da yake da shi da ya nemi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koya masa wannan addu'ar ce ka rika addu'a kana cewa na zalunci kaina zalunci mai yawa don haka dan adam ya sani komai matsayinsa komai martabarsa to a cikin zaluntar kansa yake kada ya dauka cewa shi a wanke yake ba shi da wata bukatar neman gafara a wurin ubangiji a cikin zalincin kansa yake ko da kuwa yana jin cewa shi ba mai aikata manyan laifuka ba ne to ya sani hatta a cikin aikata ko barin aikata abin da zai taimaka masa wajen ɗaukakar daraja wajen samun gwaggwaban lada a gurin Allah ya bar aikata wannan shi karan kansa zalintar kansa ne yau ya ji an karantar da shi wani abu na sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na koyarwa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ya ce wanda ya kaza yana da lada kaza wanda ya kaza yana da lada kaza kuma ya ki to ana ya zalunci kansa koda kuwa bai zama mai laifi ba to amma ya hana kansa wani abin da zai amfane ta to ko shi wannan karan kansa kamar yadda malamai suke cewa barin mustahabi ma kansa yana cikin zulmun nafs domin da kayi da ka samu daukaka a gurin Allah rashin yin wannan yasa ka rage wa kanka ɗaukaka a gurin Allah saboda ka ashe dan adam ko da yaushe cikin bukatuwa yake ne ya nemi gafarar ubangiji ya nemi yafiyar ubangiji cikin bukatuwa yake ne ya rika addu'a ya rika gano gazawarsa da kasawarsa kare rika kafafa yana cika baki shi wani ne shi mai matsayi ne shi mai martaba ne shi kaza ne a gurin Allah a'a ya rika jin shi ba kowan komai bane kuma shi din nan da a ce Allah ta'ala zai masa hisabi na keke da keke to ba zai kai labari bai rika jin wannan wannan shi zai rika bashi kaimi yana ci gaba da kokarin wa Allah yadda ya cancanta a bauta masa yana kokarin kaucewa abubuwan da yake zai jawo masa hushin ubangiji yana kokarin kaucewa abubuwan da Allah ta'ala ya hana shi ko ya haramta masa amma da zarar ya rika jin cewa shi wani ne a gurin Allah to wannan babu shakka shi din yana kusa da yi nasara a kansa ya kuma halaka shi Allah ya shi amin amin malam tambayar mu ta farko a wannan rana cewa take shan menene hukuncin matan da ke shan magani don mamansu ya kara girma to anan hukuncin ya danganta da abin da likitoci suke faɗa dangane da shi wannan maganin idan sun ce yana jawo wata matsala koda da ba ko kusa ba ko a nesa to bayan shekaru zai iya zawo mamace wani abu ko a ce kansar mama ko ciwon mama ko in ta haihu ya ruwa ya zuwa abin da nono ya zuwa ko wadda zai wata matsala da zai haifar to anan musulunci ba zai goyi bayan wannan ba sau da abin da za ka cutu in ka yi shi ko da kuwa cutar ba a nan take za ta kasance wannan gaba ta kasance to musulunci baya halatta maka yin wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar Allah ta'ala yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka haka duk abin da yake halaka ce duk abin da yake cutarwa ne musulunci bai yarje wa ƴaƴansa su yi shi ba don haka amma idan ya kasance ah, likitoci sun ce ba ya da wani abu ba ya da wata illa ba wani abu don tasha babu komai kamar da wata kuma za ta sha nonon ya ta yi motsi wannan babu komai abinda ba a so a je a yi wato sajiri a je a yi operation a yanke jikin a rirriɗe shi a cicciri to wannan haramun ne wannan tagayiru halƙilla ne amma don ka sha wani abu wannan sha kai nuna ya tsotse da kansa ko ya ƙari da kansa amma in aka je aka sa aka sa aska aka yanka aka cire don rage masa girma ko a kara masa girma wannan bai halatta ba wanda ya shiga cikin wal'amuran na hunfala yau na kalkalla ya shiga cikin bin umarnin shaidan ka bai halatta ba don haka abin ya danganta da abin da likitoci za su faɗa dangane da shi maganin cutarwarsa ko rashin cutarwarsa in baya cutarwa babu wani abu in yana cutarwa kuma haramun ne to sai sakon da ke cewa malam ina cikin damuwa da kuncin rayuwa kuma na taba don yin sana'a ko kasuwanci sai ya lalace ga shi kuma ina bukatar yin aure wace shawara malam zai bani to ka kamar da al'amarinka zuwa ga Allah ka kuma zama mai kyakkyawan zato ga ubangijinka babu abin da yake taimakawa bawa kamar husnul zanni billah mutum ya zama mai kyakkyauta ta zato ga Allah rashin kyauta ta zo ga Allah wani abu ne <clears throat> wanda yake memonin kwarai da gaske kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta munafukai cewa ya zunnuna billahi zanna sau suna yi wa Allah mummunan zato kamar zanni na billahi zanna sau an wuri ce masu yin zato mummuna ga Allah sauraka haka babu abin da ya fi ba wa kyautata zato ga Allah Allah ta'ala yana faɗa a cikin hadisi kursi ana inda husni zanni abdi bi ina nan inda bawa na yake zato da ni a wata ruwaya da sallallahu yake cewa Allah ta'ala yana cewa in zanna bi khairan falahu wa in zanna ni sharran falahu in alkhairi ya zato game da ni to zai ga alkhairi in kuma sharri ya zato zai ga sharri saboda ka kyautata zatonka ga ubangiji ka ɗauka komai jarraba ce daga Allah in wani abu ne ka nema baka samu ba lokacinsa ne bai yi ba babu kuma abin da zaka samu idan lokacinsa bai yi ba a wurin Allah in lokacinsa ya yi za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asabaka lam yakul li wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka don abin da ya same ka to dama ba zai kuskure maka ba abin da kuma ya kuskure maka to ba zai same ka ba ya zama da kana da wani akidar kada ka dauka ko wasu ne da suka sako ka gaba kamar yadda za ka ji an ce ai an sako shi gaba ne wato akwai wasu wanda suke tai masa ko abin nan kulumbituwa wannan wannan ba daidai ba ne ka dauka babu wanda ya isa ya cuce ka yusi bana illa ma ka taballahu lana ka ce babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana fa ta falyatawakkal mu'minun Allah shine majibin al'amarin mu don haka ga Allah kadai mu ne su dogara haka duk abin da kaga ka sha hannu ka kama sana'a kaga baka yi sa'a baka samu sa'a baka dauka Allah ne bai baka ba kada ka kulla wato wani mummunan zato ka rika ganin ko Allah ta'ala baya son ka ko ko ya yana saka cikin wani hali wannan ba daidai bane duk mutumin da yake haka to yana jefa karas su jefa kansa ne cikin ramin halaka wannan ba shi zai sa samu ba haka ka ci gaba da addu'a ubangiji shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa inna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangiji shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma ya kuntata ma wanda ya ga dama don haka ka sani cewa ubangiji Ala in yayi niyyar baka ba wanda ya sai hana ka a cikin addu'ar da aka koya wa mai sallah bayan ya gama sallah cikin addu'o'in da zai rika yi ko kirari da zai wa Allah ta'ala bayan sallah bayan sallama cewa la mani alima ataita wala mu'ti alima mana wala yanfa'u zal jadd minkal jadd la mani alima ataita abinda dukka bayar ba wanda ya sai hana wala mu'ti alima mana'ata abinda dukka hana babu wanda ya sai bayar to zama na ka dauki wannan kirari kana yi wa Allah ta'ala a bayan sallarka kana roƙon Allah ta'ala cewa ya baka daga falalarsa ya baka daga falalarsa ya azurta ka Allahumma aghnini bi halalika an haramika Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak karka fadar wannan ko a addu'arka cikin sujada karka fadar wannan a cikin sallarka a cikin sujada Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak Allah ka wadatar da ni bi halalika an haramika ka bani halal da zai ishe ni ba zan bukaci haramun ba wa aghnini bi fadlika amman siwaka ka wadatar da ni daga falalarka ta yadda ba zan buƙaci ka ba karka yin wannan addu'a zaka ga ubangiji ta ala ya buɗa maka kuma ka sani tsoron Allah shine mabudin arzikin duniya da lahira ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah zai sanya masa mafita a nan ubangiji ta'ala ya kawo abin asigar a nakira ce fi siyakin nafi fi siyakin sharti an nakira fi siyakin sharti a wurin malamai tana nufin abu wato tufidul umum na nufin idan ka ji tsoron Allah akan ko menene ubangiji zai sa maka mafita ومن يتق الله يجعل له مخرجا wanda duk ya ji tsoron Allah to zai sa masa mafita Allah ta'ala yana cewa walau annahum walau annahum walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun wani shi Allah ya ce walau anna ahlal qura da a ce mutanen garuruwa mutanen birane amanu sun yi imani wattaqu sun ji tsoron Allah da a ce sun yi imani sun ji tsoron Allah in ji Allah ya ce lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkataiya ta sama da ƙasa da sun samu albarka ta sama sun samu albarka ta ƙasa ashe kaga imani da tsoron Allah mabudi ne na samun albarka ta sama da ƙasa Allah ta'ala yana gaya wa ahlul kitab cewa law annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ce da a ce sun tsayar da hukuncin attaura da injila wato sun bi dokokin Allah sau da kafa Allah ce da aka lomin faukihim da sun ci ta saman su wa da sun ci ta kasansu wato da sun samu arziki ta sama ta kasa sau haka ka ɗauki wannan shine abin da Allah ta'ala ya maka abin nan sannan ka sani istigifari yawan istigifari shi ma mabudi ne na samun ƙarin wadata ta dukiya da 'ya'ya da gonaki da kadarori yawan istighfari shi kansa mabudi ne na samun alkhairai Allah ta'ala yana cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wani ta'ala ya ce nace musu wato annabi nuh fa qultu astaghfiru rabbakum nace ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara shi mai yawan gafara ne idan kun yi haka yursilis sama alaikum midrara zai sako muku ruwa daga sama mamaku mako wa yumdidukum bi amwalin ya kare ku da dukiya wa banina ya kare ku da yaya wai ta yata'allakum anhara ya sanya muku kora su rika gudana ta ko'ina mabudin wannan shine istighfari wa annahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaa nace da za su tsaya kan hanya tutar. to da mun saukan musu da ruwa kamar bakin ƙwarya saboda haka ka sani cewa tsoron Allah shine mabudin samun al'arziki shine mabudin samu sannan kuma ka sani kowace rai Allah ta'ala ya riga ya kasa mata kasanta ba za ta wuce shi ba kuma ba wanda ya isa ya hana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa inna ruhal qudus nafasa fi ruhi أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته من الله صلى الله عليه وسلم يقول ملائكة جبريل نفس في روعي يا zantar تدني يا ya يا mun ya rada أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها babu wata rai da za ta mutu sai ta kwalkwale arzikinta annabi ya ce fattakullaha don haka ku ji tsoron Allah wannan shine makullin ba mabudin ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar neman abincinku wala yastahmilannakum wala yahmilannakum sifa'ur rizq kada jinkirin samu ku ga an dade ba ku samu ba ya ja ku ku nemi wani abu da saban Allah domin abin da yake gurin Allah ba ta hanyar sabansa ake samun sama ba abin da Allah ya riga zai baka ko baka saba mashi ba za ka samu to idan ka saba masa kuma ya baka to kana da laifin saba wani ta'ala ba zai yafe maka ba idan bai kaddara samun ka ba ko yaya kai ba za ka samu ba za ka nitsar da zuciyarka ka sa Allah ta'ala a zuciyarka ka sa shi a gaba ka ci gaba da roƙon shi ubangiji ta'ala mai sauraron masu roƙon sa ne to sai tambayar da ke cewa malam wanda ya samar ka daya a sallar magarba ya zai yi wajen cikawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan za ku je sallah ku je cikin nutsuwa fa'tuha bis sakinati wal waqar fama adraktum sallu wa ma fatakum atimmu idan kuka zo sallah ku zo cikin nutsuwa abinda kuka riska ku sallata abinda ku uce muku kuma sai ku cika kashi. don haka abinda ka samu shine farkon sallar sallarka abinda ya kubace maka ciko za ka yi don haka in ka samu raka'ar karshe tare da liman a sallar magariba to ka kaddara ita ce raka'ar ka ta farko a sallarka don haka in ka yi raka'ar farko da karatu da sura ai kaga ta biyu ma za ta kasance da karatu na fatiha da sura sannan ka zauna kai tahiya sannan ka tashi ka kawo fatiha a sirce sannan ka zauna kai tahiya kai sallama wato duk abin da ka samu a kansa za ka yi gini a matsayin shi ne farkon sallar ka ba ƙarshen sallar ka ba to sai tambaya ta gaba da take cewa shin gaskiya ne idan mace ta aure sama da sau ɗaya kuma mazan suna mutuwa mijinta na ƙarshe da shi za ta shiga aljanna wannan shine abin da ya zo a hadisin abu darda radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake iya gaya wa matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu li akhiri azwajiha fil janna wato mace tana kasancewa ga mijinta na ƙarshe a aljanna tana kasancewa ta mijinta na ƙarshe a aljanna lokacin da ta rasu lokacin da ya rasu Abu Darda Muawiya ibn Abi Sufyan ya aiko yana son ta da aure sai ta ce ba za ta aure shi ba saboda ta ji abu darda wato mijinta na farko ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu li akhiri azwajiha fil janna mace tana kasancewa ga mijinta na karshe a aljanna ita kuma tana so ta kasance tare da abu darda ne don haka ba za ta yi wani aure ba bayan sa saboda ka wannan shine abin da ya tabbata nan to sai tambayar da ke cewa menene sahihin hukuncin waka a shari'a sako daga Muhammad Adam Jidawa to akwai hadisi a cikin sayul bukhari hadisin abu malik ko abu amir al-ashari radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sai laikunanna fi um laikunan laikunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif wato za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata wanda za su rika halatta alhira za su rika halatta zina za su ɗaukar halatta sa alhariri wato ga maza sannan kuma za su halatta kayan kaɗe-kaɗe to da wannan ne al'aimatul arba'a malamai guda hudu duka da abu hanifa da malik da shafi da ahmad suka ittifaki akan haramcin hatta saye da sayar da kayan kaɗe-kaɗe wato kayan alatu na kaɗe-kaɗe mutanen madina a lokacin maliku suna halatta harkar kaɗe-kaɗe da sharholiya irin wannan to amma maliku da aka tambaye shi kamar yadda yake cikin kamar yadda ibn qayyim ka a cikin littafinsa gasatul lahfan maliku yake cewa inna ma yaf'aluhu al-fusaqu indana ko mu a madina ba mutanen kirki bane suke wannan harkar wato sharholiyar da gwangwajewar ba mutane ba ne fusaku ne suke yin wannan ko a madina so aljumhur daukakin malamai sun tafi ga haramcin wannan har ma a littafansu na fikihu suna cewa inda mutum zai lalata kayan kaɗa-kaɗa wani to zai biya ba zai ya lalata abin da bai halatta a yi amfani da shi ba alayi halin kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa algina uyin bitun nifa ga filkal. kama yumbitul kama ma'ul ko al'ardul bakal wato kaɗe-kaɗe shagalta da harkar kaɗe-kaɗe tana haifar da munafici a zuciya kamar yadda in aka zuba ruwa a ƙasa ko kuma ƙasa take haifar da ciyayi take fitar da ciyayi to haka zuciyar da ake shayar da ita da harkar kaɗe-kaɗe to sukan zama zuciya ce da take bushewa abinda ake so musulmi ya shagala da karatun ƙur'ani da saurarensa wannan shine sama'ur rahmani ba a sama'ur rahmani ba samaur shaytani ba sama'ul shine harkar kaɗe-kaɗe ya yasa lokacin da wasu 'yan mata su biyu yara ƙanana a gidan annabi salasalam a lokacin idi suna kaɗa kayan kaɗa-kaɗe suna abin nan wata dundufa haka sai sai na abubakar ya shigo sai daka musu tsawa ya ce a mizmarun fi baiti rasulillah a mizmarun shaifani fi baiti rasulillah yanzu sautin shaidan kuma a gidan manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi ce da ahuma fa inna liqaumin idan wa hadha iduna kabar su kowanne mutane suna da ranar idi to wani ranar mu ce ta idi sai sa wasu malamai suka ce kamar yara a ranar idi ba za a haramta musu wannan ba kamar mata wurin biki an halatta su kaɗan dufa ana daga cikin abin da aka halatta musu amma mazaje su ko da yaushe kuma a cikin harkar kaɗe-kaɗe shi ma annabta da alaihi ce fa ha haza iduna ranar idin mu ce wannan za ka bar yara su yi wannan haka abu ne na yara ba na manya ba abu ne na wani lokaci ba kowane lokaci ba ce fa inna li kulli qaumin idan wa hadha iduna saboda idan zuciya ta cika da wannan to kuma shaidan yana samun gurin zama shi yasa shi abubakar ya kirawo shi mizmaru shaytan shi sautin annabi bai ce da shi ya kace masa saushin shaidan ba bai yi masa inkari akan wannan sunan da ya bashi ba don haka sunan na nashi yake mizmaru shaytan amma karatun qur'ani wannan mizmarur rahman ne sauti ne na Allah ta'ala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ji Abu Musa al-Ash'ari yana karanta Qur'ani da murya mai dadi yace cewa laqad utita mizmaran min mazamiri ali da'ud an baka murya mai dadi irin wacce aka ba annabi da'ud wanda in yana tasbihi har ta wato tsakuwa da tsuntsaye duk an sawa suke a gaban shi to da sautin sa da dadin sa to na ake so a ga an nuna dadin murya da sauti wajen karatun alkur'ani haura ka baya daga cikin abin da mumini ya kamata ya shagaltar da lokacinsa a kansa musamman ma in san cewa da dama daga cikin malamai wasu halatta wannan ya yi kokari ya zama lokacinsa yana shagaltar da shi wajen karanta alkur'ani ya tana falalar mai karatun kur'ani ko mai sauraron karatun kur'ani wannan shi zai sa zuciyarsa kullum ta zama a cikin haske kuma wannan shi zai nisantar da shi dan daga ainihin samun wani rabo a zuciyarsa to sai ga sakon da ke cewa shin yaron da ya yi aikin hajji yana ɗan shekara goma sha biyar ya sauke faralinsa kuwa? ya danganta in ya balaga ya sauke faralinsa in bai balaga ba kuma a'a bai haji ta musulunci bai hajji ce wacce take wajibi a kansa ba a musulunci da haka akwai wanda shekara sha biyar ya balaga akwai wanda kuma ba lalle ne shekara sha biyar ya balaga ba haka shekaru kadai ba su ne suke nuna balaga ba akwai mafarki akwai fitowar gashi ko a gaba ko a hammata duk wannan abubuwa ne da suke nuna balaga idan mace ce akwai fitar jinin haila ko fitowar mamanta duk wani alama ne da yake nuna an abin nan balaga so idan har babu alamar da take nuna balaga tattale da da shi shekarunsa kadai ba za su sa ce ya sauki farali ba amma in ya balaga koda bai kai wannan shekarun ba koda sha hudu ne koda sha uku ne inda har alamar balaga ta bayyana tare da shi to shi kenan ya sauki faralin da yake kansa kuna ce malam ya hukuncin salar wanda ya yi ta bai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tayyarsa ba daga dalla da abdu to maganganu ne na malamai sauran malamai imamu shafi'i shi yana ga wajabcin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah a tahiyar farko da ta ƙarshe wasu kuma daga cikin malamai kamar sauran malamai abu hanifa malik ahmad su ba sa ga wajabcin wannan suna da ga sawa sunna ce mai karfi kamar yadda zo a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya koyar da salati a tahiya imamu shafi'i yana da wato hujjoji da yake da su daga hadisai kamar hadisin da yake cewa la yatimmu salatu ahadikum hatta yatashahhad wa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa karshe cewa sallar ɗaya ko za ta cika ba har sai yayi tahiya kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an ce ba ta cika ba kaga ya nuna idan bai yi ba kamar bai sallah ba kenan da haka da dalilansa da littattafai matsala ce wadda malamai sun yi dogon sharhi a kanta amma a sani cewa dalilan da imamu shafi'i yake bayarwa dalilai masu yawa kuma masu karfi kwarai da gaske dangane da wajibcin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah da ko wasu malamai da yawa sun saba masa don haka yin salati din babu shakka shi yafi sama da rashin yin sa musamman a tahiya ta biyu musamman a tahiya zaman tahiya ta biyu yayin da sallar ta kasance mai tahiya biyu ce kamar salloli uhudu in kuma sallar eh, asubahi ce a tahiyyarta guda daya wacce daga ita sai sallama saura sauraka yin salati ga annabi sallar abu ne wanda yake da karfi kwarai da gaske a cikin sallah musamman a tahiyya ta biyu haka mutum ya kokari ga cewa da sanda ya tahiyya sanda ya sallah to a tahiyarsa ta karshe ya zama ya yi salati ga annabi sallar alaihi salatul ibrahimiyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai su rika yi to sai sakon da ke cewa shan wanda yake yin azumin nafila don neman samun ƙarin lafiya yana da lada idan kawai ba ba wai yana yin azumi ba ne kawai sai don wannan kawai shi dai yana yi dai kawai don ya ƙara lafiya wannan ba da lada sai abin da abin inna ma da kullum ri'in ba nawa na ce wannan mal'amalu bin niyyati wa inna malikul limri'in malama duk mutum abin da ya niyyata shi yake samu so in har kawai dan wannan yake yi wato mukaddara shi baya tunanin wani lada ko yau a litinin ce ko yau alhamis ne ko waɗannan kwanaki ne na ayyamul bid 13 biyar na watan eh, musulunci baya tunanin wannan kawai dai shi ya yi ne kawai don dai ya ji cewa ya samu lafiya wani ba shi da lada inna ba da kulle bir imanawa in eh, niyyarsa shi kenan ita ce lafiyar da zai samu shi kenan shi ne abin amma in ya yi da niyar da samu lada kusanci ga Allah kuma sannan sannan kuma da abin da zai biyo baya na karin fa'ida shi samun lafiya wannan babu komai ana iya sa manufa sama da daya a cikin aiki guda kamar mutumin da zai je hajji da niyyar in yaje hajji zai je ya ga wasu malamai ya yi karatu a gunsu ko ya yi tambayoyi ko da niyyar zai ziyarci wasu ‘yan uwansa a can ko da niyyar in ya tashi dawowa zai so wani abu ya zo siyar amma dai da niyyar hajjin tun farko illa iyaka yana ga tutun da har zai je to ya samu wannan ma kuma wato abinda bahaushe ke cewa ya jefi tsuntsuzi da dutse ɗaya. to wannan babu komai Allah ta'ala yake cewa laysa alaikum junahun an tabtaku fadlan min rabbikum ba ku da laifi ku nemo falala daga ubangijin ku wato Allah yana maganar ta haji cewa in kun je haji kuma ba laifi ku yi kasuwanci sau da haka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa sukan zo makka daga garuruwa abin nan haji kuma sukan zo da kayan su na sayarwa zo su tallata bayan an gama hajji su tallata kuma sukan zo su sayi wani abubuwa dan makka su kai garin su wannan babu laifi don haka mutumin da zai yi azumi da niyyar ainihin ya ya ainihin ya samu lada kuma da niyyar ya sa ƙara samun lafiya ya inganta jikinsa wannan babu laifi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika wasu su je jihadi su kai samame domin su samu ganima amma da mutum zai fita jihadi kawai don ganima to ba shi da lada ba shi da lada to haka nan azumin in kawai ya yi shi ne don kawai ya samu lafiya kawai shi ba wai maganar lada ce a gabansa ba ko cewa suna ce azumin juma'a ko azumin litinin shi ba wannan ne a gabansa ba shi dai kawai ji karfi a jikinsa wannan iya sa iya abin da zai samu kenan to sai sakon abdulkarim muhammad unguwar magajiya warawa yake cewa malam ina so a yi min karin bayani akan hadisin da yake cewa sun kowa iya karatun alkur'ani amma ɗan wata ne da wannan hadisi ne akwai sha bukhari da muslim hadisai ne da suka zo da yawa daga sahabbai da dama wanda suke magana akan khawarij wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za su bayyana a bayansa akwai wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rabon gani ba kowa ya bashi abin da ya kamata ya bashi sai wani ya tashi ya ce hazihi ma'uri da biya wacce hula ya dubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laban nan ba a yi shi dan Allah ba wato yana ganin cewa an ba mu wasu da yawa an ba mu wasu kadan kuma shi ma kaɗan aka bashi ya fitanci ya cancanci fiye da haka to shine wasu habbai suka zara kan sakali za su sare shi annabi ce ku kyale shi wannan daga tsatsansa za a samu mutanen da za su fito ya ƙara'unar ƙura'an تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ku kyale shi daga tsatsansa ya khuruju min bi'i hada daga tsatsan wannan mutum za a samu qaumun tahqiruna salatakum ma salatihim in kun ga yawan sallar su sai ku rena taku wa siyamakum ma siyamihim ga yawan azumin su sai ku rena naku yaqra'una alqur'ana za su da karatun qur'ani amma la yujawizu hanajirahum baya wuce makoshin su yamruquna min alislam suna fita daga musulunci kama yamruqu samu min arabiya kamar yadda kibiya take fita daga abin da aka harba aka harba ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ba jimawa aka ga wannan lokacin da aka samu rashin fahimta tsakanin mutanen sha karkashin jagorancin mu'awiyar ibn abi sufyan da kuma mutanen iraki karkashin jagorancin ali ibn abi talib aka samu wasu wanda suka shiga musulunci amma ba su fahimci musuluncin ba domin galibin su mutanen kauye ne wanda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya suka shiga musulunci ba su san menene musuluncin ba a zuciyarsu suna san shi amma sun jahilce shi a zuciyarsu suna san su ga sun yi daidai amma ba su san daidai ba ga su suna karanta ƙur'ani ga yawan ibada ga yawan tsoron Allah ga yawan kaza ga yawan kaza amma bisa jahilci ba bisa ilimi ba don haka da suka ga tarnaki ya tirke tsakanin mu'awiyar da ali da suna goyon bayan sayan na ali to da aka zo sulhu sai na ali ya yadda cewa a samu wasu mutane ta bangaren sa a samu wasu mutane ta bangaren muawiya a zauna a karanta abubuwan da ya kamata a karanta a yi sulhu a kansu to sai suka ce ai muawiya ya yadda a ali da muawiya sun yadda wasu mazaje ba Allah bai musu hukunci bayan Allah ya ce inal hukmu illa lillah hukunci na Allah ne shi kadai saboda haka sun yarda da hukuncin wani Allah wanda kuma duk yarda da hukuncin wani Allah ya kafarta sai suka kafarta Ali suka kafarta mabiyansa suka kafarta mawai suka kafarta mabiyansa a zama su kadai ne suka yadda da musuluncin kansu ba sa karanta wani abu sai alkur'ani ba bisa fahimta ba domin a cikin alkur'ani suke dauko ayoyin amma ba sa aje su inda ya dace a aje su sai suka kafarta dandazan sahabbai to shine a lokacin sayyidina ali ya ce da su ba matsala ku je ku rike fahimtar ku mu muna ganin ku a musulmi ko da ku kuna ganin ba a musulmi ba muna daukan ku a musulmi kuma muna ganin cewa kuna da haƙƙi a cikin baitul mali in an samu kuɗin ganima ko fai'i za a baku kuma za mu hana ku zuwa masallaci ba ku zo ku yi sallah in kuna so amma da sharaɗin kakku ce za ku taɓa wani ali a matsayinsa na khalifa na shugaba na jama'a ba zai bari ya yi rere da da ainihin dukiya da lafiyar al'umma ba ce ba za mu taɓa ku ba za mu yaƙe ku ba amma da sharaɗin kakku ɗaga makamanku a kan wani haka sayidina ali bai fito da zimmar kafurta su ba kuma bai hana su haƙoƙinsu ba kuma shi bai ɗauki salon da su suka ɗauka ba to har sai lokacin da suka fara tare jama'a a bayan gari bayan sun yi dandazo a bayan gari duk wanda ya zo su jarraba shi su ainihin bijiran masa da imanin sayyidina ali da mabiyansa da imanin mu'awiyya da mabiyansa in ya yadda su mu'minai ne musulmi ne sai suka shi kuma ya ce su kafirai ne sai suka yale to da suka fara irin wannan har suka kashe dan gidan habab abdullahi bin habab bin al-Arat suka fara kakkashe jama'a to shine ne Ali fito ya ke su to daga nan mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito fili da ya ba da labarin bayyana su daga tsatsan shi wannan mutum ana ce da shi zulqaisira to wannan mutum <clears throat> waɗannan mutane su ne farkon waɗanda aka fara samu sun bantsare daga cikin al'ummar musulmi ko suna na farko-farko za a ce da suka bantsare daga al'ummar musulmi suka kafa sansani suka kafarta dukkan wani wanda baya tattare da su a ra'ayinsu suka kafarta sahabbai suka kafarta mabiyan sahabbai din kansu suka rika jarraba mutane da fahimtar su ta alkur'ani kadai ba sunna ba shi yasa lokacin da ibn abbas aka tura shi je ya zauna da su da ya je ya zauna da su ya tattauna da su saboda mutum dubu ashirin suka tuba saboda galibin su bisa jahilci suke rike da da wannan fahimta din har ma aka rawaito cewa ali ya ce ka yi jayayya da su da ƙur'ani saboda in ka ce za ka kawo sunna ba ba ba hadisan manzan Allah ba ba mai ce ba so galibin su ba zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba san cewa alƙur'ani yana sunnar annabi take fassara alƙur'ani ba da haka sai dai abinda kawai suka fahimta daga gundarin aya da shi za su yi hujja akan imanin mutum ko akan kafircinsa to waɗannan su ne ya ƙara'unar ƙur'an shi ne ma'anar ya ƙara'unar ƙur'an suna karanta ƙur'ani amma ba wuce makocinsu abinda ake nufi baya wuce makocinsu ma'ana baya wuce sautin da suke fitarwa ba su san ma'anarsa ba kawai dai suna karanta shi amma ba su san ma'anar abin da suke karantawa ba ba su san fassararsa kyakkyawar fassara ba to wannan shine za suna da ibada ibada da ta fita kowa amma kuma ga irin tabargaza da suke yi ibadar su in gani da za su kwana sallah su koyaushe cikin azumi in mutum ya tsinci dabino ma tsoro yake ci waka ya je ci haramun ba zai yadda ya ci ba amma yadda ya zubar da jini na 'yan uwansa musulmi wannan su ne hadisin da yake magana kan wannan to sai sakon da yake cewa shin menene sai hancin maganar da ke cewa addini zai kasu gida saba'in da 71 kuma me zai sanya addinin ya kasu zuwa haka sako daga umar ladan galinja to hadisai ne suka zo daga cikin hadisin muawiya da ashabu sunan suka fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iftaraqatil yahudu ila إلى 71 فرقة وافترقت النسارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة wato annabi ce yahudawa sun kasu sun kasu kungiya saba'in da ɗaya nasara sun kasu kungiya saba'in da biyu musulmi za su kasu kungiya saba'in da uku dukkaninsu sun cancanci shiga wuta sai ɗaya daya ta sahabai suka tambaye shi ya rasu lallahi wa suwaye shi ma'ana alaihi yau mu ashabi su wanda suka tsaya akan abin da yau ni nake kansa da ni da sahabbai na wani hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban ta sahabbai daban-daban sauraka hadisi ne tabbatacci kuma sannan abubuwan da suka biyo baya sun tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin al-irbad ibn sariya da yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera wanda duk ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin na hore ku da ku bi sunnata ku bi sunnar halifofi na shiryayyu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai duk wanda ya yi tsawon rai to zai ga yadda za a ci sassabawa to babu jimawa da rasuwar annabi sallallahu aka fara samun lokacin da abdullahi bin saba ya fara bayyana a zamanin khalifancin sayyidina usman a shekara ta talatin da wani abu ya fara bayyana asalinsa bai yahude ne na yaman amma ya yi da'awar musulunci cewa ya musulunta ya sa wa kansa suna abdullahi to yana yawo yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya cewa idan ya rasu wanda zai zama khalifa shine ali sannan 'ya'yansa don haka a kowane annabi yana da wasiyi annabi musa yana da wasiyi shine yusha annabi sallallahu yana da wasiyi shine ali haka ya rika yada wannan akida ya rika neman tattara magoya bayansa wanda har ta ja ta jaza aka yi wa sayyidina Usman tawaye aka kashe shi a gidansa yana azumi yana karatun Qur'ani a shekara ta talatin da biyar bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan su suka fara bayyana sannan daga baya aka samu bid'o'i irin na khawarij wanda muka zama bayanin su dazu aka samu bid'a irin ta kadar waɗanda suke cewa babu wani kaddara komai ka gani kawai a lokacin ya faru amma ba a cewa wai Allah ya kaddara shi can lokacin da aka zo aka ga aka gaya wa abdullahi dan umar cewa akwai wani mutum a dimashka can kasar syria yana da awar haka ah, yana cewa babu kaddara wal amru unuf ya ce to ka gaya masa ni ba ni ba shi abdullahi ɗan umar ba shi ba shi sai na kawo masa hadisin da ya ji daga babansa hadisin umar hadisi na biyu da muke karanta arba'una hadis wanda a ciki jibril ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ya karanta musu wannan hadisin aka samu bid'atul qadar aka nasb wanda su kuma suka suke gaba da ali da wanda su sun taso suna biyayya ga muawiya suka shiga gaba da ali da ma duk wanda yake da alaka da shi to haka aka yi ta samun bid'o'i suna ta hayayyafa aka zo aka samu mu'tazila aka samu jahmiya aka samu haka dai aka ta samun su bidiyo'i wannan ta biyu wannan ta biyu wannan ta biyu aka samu bidiyo'i manya-manya waɗanda suka kai iya wannan adadin ta yadda dukkan wata bid'a kuma da za ta zo daga baya to za ta samu asalinta ne daga waɗannan saba'in da biyu da annabi salarisulam ya faɗa sai ya faɗi ta ƙarshe da sahabbai suka ce suwaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana alaihi wa ashabi saboda ka ashe kaga mumini abin da ya kamata musulmi abin da ya kamata ko da yaushe yayi game da muka faɗakar a jiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa ihdini li maqtulifa fihi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim ka shiryar da ni game da abin da aka yi sabani akan sa haka duk wani abin da aka yi sabani wannan ya jaye nan wannan ya jaye nan to ka roki Allah ya nuna maka gaskiya din ka ce ya nuna maka abin da yake gaskiya ka bi babu ruwanka da abin da wane yake ko abin da wane yake kai abin da yake tabbas shine gaskiya shi zaka roki Allah ya dora ka akai akwai gaskiyar guda daya ba zai yiwu ba duka duka wannan kashe-kashen duk su zama gaskiya shi yasa annabi ya ce kullu hafin nar da ake nufi da kullu hafin nar ana nufin dukkaninsu sun yi abin da sun cancanci shiga wuta ba ana nufin dukkanin su sun shiga wuta ba ba haka mutum yakan yi wani abu saboda tunanin gaskiya yake kai kuma daga baya bayyana gaskiya Allah na iya gafarta masa amma dai yayi abin da ya cancanci wuta din shine abin da ake nufi da kullu hafin na ba ana nufin duk kungiyoyin ba dole duk gaba daya da mabiyan su da kowa sai ya shiga wuta din a'a da Allah ta'ala zai kama su bi adlihi ba bi fadlihi ba to za su shiga wuta amma ubangiji yana da falala zai yafe ma wanda ya san ba da ganganye ba ba bisa kuskure ba ijtihadin sani tunanin sani kokarin ne. ya yi bincike ya yi ya gane gaskiyar bai gane ba to wannan Allah ta'ala na iya na iya yafe masa wanda kuma Allah ta'ala ya fuskanci zuciya shi da ba mai kyau ba ce bai yi kokarin ya san yadda gaskiyar take ba to wannan ne Allah ta'ala zai kama shi da da laifin abin da yayi na'am to sai tambaya ta gaba da take cewa shin akwai wani baitin waka da sayyidina Abubakar yayi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to akwai waƙar da ake jingina sai na abubakar eh, ibn nasiruddin a cikin littafinsa salwatul ka'ibi wa fatil habib ya kawo wasu baitoci wanda ya ce eh, sayidina abubakar ya yi su bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin risa'i wato irin yabo na alhini da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya matsala'in baitin yana cewa ya ainu fafki ya ainu wa hukkal buka'u ya ainu wa la tasami wa hukkal buka'u lisayidi wa hukkal buka'u lisayidi ya ce ya ido ki kuka kada ki gaji wa البكاء buka'u وهو wa البكاء على buka'u ala sayyidi wato ya cancanci ai kuka ga wanda yake shugaban ibn nasiruddin ya kawo su a cikin littafin salatul habib akwai su a cikin littafin ashami subulul subul rashat na sirar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ban ga ruwayar su da isnadi ba zuwa ga abubakar amma dai sun shahara masha Allah Allah ya samu dace masu raro duka-duka a nan maka kawo ƙarshen shirinmu na wannan rana sai dai kafin mai sallama da ku kada kuma ta za ku iya aiko da sakonninku na tambayoyi a kan lambar waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai ta kan lambar waya sufuri bakwai sufuri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta kan adireshin imel na fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma a kan fatoyin rahama a kan shafin rahama radio facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye kan mita 97.3 a zanguna fm da kuma shi malaminmu a dr sheik muhammad sani umar rijiyar lemo malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano bashir idris ungwaggo wanda ya tattara min sautin akan na'ura sunana anas idris hassan da na jagorance ku a wannan rana nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa أنا كتبنا عليهم an qutulu anfusakum أو اخرجوا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما